95297 fatvo. Savol: Bir ayolning eri vafot etdi. U shifokor ko'rigi yoki davlat ishlari kabi zaruratlar yuzasidan uydan chiqsa bo'ladimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Erining vafoti sababli idda o'tirgan ayol kunduz kunlari o'z ehtiyojlarini qondirish uchun, masalan, shifokor huzuriga borish yoki davlat ishlarini hal qilish uchun Agar bu ishlarni uning o'rniga qiladigan hech kimi bo'lmasa, uydan chiqishi joiz. Kechasi esa zarurat bo'lmasa, chiqmasligi lozim. Ibn Qudoma rahimahulloh aytadi: Idda o'tirgan ayol xoh taloq qilingan bo'lsin, xoh eri vafot etgan bo'lsin, kunduzi o'z hojatlarini o'tash uchun chiqishi joiz. Chunki Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U shunday deydi: Xolam 3 taloq qilingan edi. Bir kuni uydan chiqib, xurmosining mevasini tera boshladi. Birodam uni ko'rib qolib, bundan qaytardi. Xolam kelib buni Nabiy sallallohu alayhi va sallamga aytgan edi. U zot xolamga "Ukhruji fajuddi nakhlaki, la'allaki an tasaddaqi minhu aw taf'ali khayra." Chiqib xurmoyingning mevasini teraver. Ehtimol undan sadaqa yoki biror yaxshilik qilarsan dedilar. Sunan Abu Dovud 2297-hadis. chi Hadis hukmi sahih. Manba Sahihul Jami' 235. Mujohid rivoyat qiladi. Uhud jangi kuni bir qancha erkaklar shahid bo'ldilar. Ularning ayollari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ya Rasululloh, biz kechalari yolg'izlikdan qo'rqamiz. Birortamiznikida tunab, tong otgach uylarimizga tarqalsak bo'ladimi?" deishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Tahaddathna inda ihdakunna ma badalakunna" فإذا أردتن النوم فلتأب كل امرأة إلى بيتها. Birortangizning uyida suhbatlashib o'tiringlar. Ammo uxlamoqchi bo'lsangizlar, har bir ayol o'z uyiga qaytsin dedilar. Zodul Maud 5-mujallad 615-bet. Mursal hadis. Shunga ko'ra, idda o'tirgan ayolga o'z uyidan boshqa joyda tunash va kechasi zaruratsiz tashqariga chiqish joiz emas. Chunki kechasi fitnaga moyilroq vaqt. Kunduzi esa aksincha hojatlarni ravo qilish, tirikchilik va kerakli narsalarni xarid qilish vaqtidir. Mug'ni 8-mujallad 130-bet. Doimiy qo'mita fatvosida shunday deyiladi. Asl qoida shuki, ayol marhum eri yashagan uyda idda o'tirishi lozim va u yerdan faqat ehtiyoj yoki zarurat tug'ilgandagina chiqishi mumkin. Masalan, kasal bo'lib qolsa, shifoxonaga borish uchun yoki bozordan non va shunga o'xshash zarur narsalarni sotib olish uchun, agar bu ishlarni uning uchun qiladigan hech kimi bo'lmasa, iqtibos tugadi. Fatovol daima 20-mujallad 440-bet. Vallohu alam.